بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. سأل سائل بعذاب واقع Muulizaji aliuliza juu ya adhabu itakayotokea. Lilkafirina laysa lahu dafi'. Kwa makafiri ambayo hapana awezaye kuizuia. Allahi dhil ma'arij. Kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye mbingu za daraja. Ta'rujul malaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah malaika na roho hupanda kwendea kwake katika siku ambayo kadiri yake ni miaka 50000 tasbir sabran jamila basi subiri kwa subira njema innahum yarawnahu ba'ida hakika wao wanaiona iko mbali wanarahu qariba na sisi tunaiona iko karibu yauma takunu as-samaa ma'ukal siku ambayo mbingu zitakapokuwa kama maadeni iliyoyayushwa watakunu aljibalu kal'ihn na milima itakuwa kama sufi wala yasalu hamimun hamima wala jamaa hatamuuliza jamaa yake yubassarunahum يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه Ijapokuwa wataonyeshwa waonane, atatamani mkosefu lao ajikomboe na adhabu ya siku hiyo kwa kuwatoa fidia wanawe wa sahibatihi wa akhihi na mkewe na nduguye wa fasilatihi allati tuwi na jamaa zake waliokuwa wakimkimu wa man fil ardi jami'an thumma yunji na wote waliomo duniani kisha upokee yeye Kalla innaha ladha, la hasha, kwa hakika huo ni moto mkali kabisa. Nazaatan lishawa, unaobabua ngozi ya kichwa. Tad'u man adbara wa tawalla utamwita kila aliyegeuza mgongo na akageuka. Wajamaa faawaa, na akakusanya mali kisha akayahifadhi. Innal insana khuliqa halua, hakika mtu ameumbwa na papara. Idha massahu sharru jazua, inapomgusa shari hupapatika. Wa idha massahu alkhairu manua, na inapomgusa kheri huizuilia. Illa almusallin المصلين isipokuwa wanaosali الذين هم على صلاتهم دائمون ambao wanadumisha sala zao والذين في اموالهم حق معلوم na ambao katika mali yao iko haki maalum. Lisaili wal mahrum, kwa mwenye kuomba na anayejizuilia kuomba. Walladhina yusaddiquna biyawmiddin, na ambao wanaisadiki siku ya malipo. Walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun, na ambao wanaiogopa adhabu adhabu itokayo kwa Mola wao mlezi. Inna adhaba rabbihim ghayru ma'mun, hakika adhabu ya Mola wao mlezi si ya kuaminika nayo. Walladhina hum li furujihim hafidhun, na ambao wanahifadhi tupu zao. Illa ala ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين isipokuwa kwa wake zao au iliyowamiliki mikono yao ya kuume, basi hao hawalaumiwi. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون Lakini wanaotaka kinyume ya haya, basi hao ndio wanaoruka mipaka. Walladhina hum liamanatihim wa ahdihim raun, na ambao wanazichunga amana zao na ahadi zao. Walladhina hum bishahadatihim qaimun na ambao wanasimama imara katika ushahidi wao. Walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, na ambao wanazihifadhi sala zao. Ulaika fi jannatin mukramun, hao ndio watakoheshimiwa peponi. Allahu akbar, Allahu akbar la Suratul Ma'arij imeteremka maka Katika sura hii tukufu kipo kitisho kwa siku ya kiyama na kutia hofu kwa urefu wake na vitisho vikubwa vikubwa na adhabu ambazo hazikubaliwi kutolewa fidia hata ya wana wala mke wala ndugu wala ukoo mzima bali haikubaliwi fidia ya watu wa dunia nzima. Na katika sura hii unatolewa kombo udhaifu wa binadamu wakati wa shida na neema isipokuwa aliyeokolewa na Mwenyezi Mungu kwa uchamgu na vitendo vyema. Hao wanasalimika na udhaifu huo. Humo vile vile yanaelezwa kuchukiza tabia ya makafiri ya kuwa na tamaa ya uharibifu. Na mwishoni anausiwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam awawachilie mbali na upumbavu wao na mchezo wao mpaka wakutane na siku yao walioahidiwa. Ameita mwenye kuita kuhimiza kama kufanya kejeli ile tu upesi adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo hapana shaka itawashukia makafiri wala hapana chochote cha kuzuia adhabu hiyo kwani hiyo inatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye mbingu ambaye huko ndiko zinatoka nguvu zinazosimama na hukumu inayotekelezwa. Malaika na Jibrili wanapanda kwenda kunakotoka amri yake kwa siku ambayo urefu wake ni miaka hamsini elfu kwa mujibu wa hisabu ya miaka duniani. Basi ewe Muhammadi, subiri, ustahimilie hizo kejeli zao na kuhimiza kwao adhabu kwa subira isiyokuwa na mbabaiko ndani yake wala mashtaka. Hakika hao makafiri wanaiona hiyo siku ya kiyama ni kitu cha muhali kutokea. Na sisi tunaona kuwa ni jambo jepesi katika uweza wetu wala halina uzito wowote. Siku mbingu itakapokuwa kama fedha iliyoyayuka na milima itakapokuwa kama sufi iliyotiwa rangi na ikapigwa wala jamaa hamulizi jamaa yake nini hali yako kwa sababu kila mmoja atajishughulikia nafsi yake watakuwa wakijulishana wao kwa wao mpaka wajuane barabara na ilhali hapana amuulizaye mwenzie kitu kafiri atatamani lao wangepata kujikomboa nafsi yake na adhabu hiyo siku ya kiama kwa kumtoa mwanawe awe ni fidia yake au mkewe au nduguye au jamaa zake aliyohusiana nao na wote waliomo duniani apate kuokoka yetu Ewe mkosefu, wacha hayo unayotamani ya kutaka kujikomboa kwa fidia. Hakika huo moto unawaka kweli. Utakubabua mikono yako na miguu yako na viungo vyako vyote. Utanadi kwa jina la huyo aliyeacha haki na akaacha utiifu na akakusanya mali akayaweka katika mabwete yake wala hakutoa haki ya Mwenyezi Mungu iliyomo katika hayo mali. Hakika tabia ya binadamu ni papara, mwingi wa kupapatika na kutoridhika kifikiwa na lolote la karaha na uzito. Na ni mwingi wa kuzuia na kunyima kipata heri na neema isipokuwa wanaoswali ambao wanadumisha sala zao hawakikosi hata kipindi kimoja. Hao Mwenyezi Mungu huwakinga na huwawezesha kutenda yaliyokuwa ya kheri. Na wale ambao katika mali yao ipo haki iliyoainiwa iliyowekwa kwa ajili ya masikini mwenye kuomba kutaka msaada na anayejizuilia kuomba pia katika wanaozuilika kuomba wanaingia si wenye kustahi na kuona vibaya tu bali pia wasioweza kuomba kama watoto wachanga wagonjwa na wanyama pia na wale wanaoisadiki siku ya malipo, basi wanajitayarisha kwa ajili yake. Na wale wanaoiogopa adhabu ya Mola wao mlezi, basi wanajikinga nayo wala hawajitii katika jambo la kuletea adhabu hiyo. Kwani hakika adhabu ya Mola wao mlezi hapana hata mmoja anayeweza kuaminika nayo isimpate. Na ambao wanazihifadhi tupu zao hata hawaemewi na matamanio yao lakini kwa wake zao na masuria wao hawazihifadhi kwa sababu hapo hawadaumiwi kufuata tabia maumbile basi mwenye kutafuta starehe ya maingiliano kwa wasiokuwa wake na masuria basi hao tena ni wenye kuikiuka halali na kuingia katika haramu na hao wenye kuzihifadhi amana za sheria na amana za waja wa Mwenyezi Mungu na waliolazimika nayo kwa Mwenyezi Mungu na kwa watu bila kuhuni wala kupunja na ambao kwa shahada zao na wamesimama sawa sawa kwa haki bila kuficha walijua na wanaohifadhi sala zao wakizisali sawa sawa kwa ukamilifu watu wenye sifa kama hizo nzuri watakuwa ni wenye kuheshimiwa mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu huko peponi